amahoro natwe duti imbega urwaruka rwo ni uruhe ruhara rwabo mu gutsimbataza amahoro ugwaruka ni kazoza ugwaruka ni rwo shingiro ugwaruka ni rwo igihugu gishingira ko mu gutegura abakadire cyangwa abo bizo ejo baramutswa igihugu uko bazobikora nibyo ugwaruka rwaratirimutse none aho rwatirimutse ni iki kugira ugwaruka Nirusubire gutirimuka nimba rwarakoreshejwe ni igiki cyo kugwa kugira urwaruka ntirusubire gukoreshwa muri ibi na biriya nyabuna rukoreshwe mu gukomeza amahoro mu gutsimbataza amahoro mu gutsimbataza ineza mu bantu ibyo ni bimwe tuza kuyaga muri kino kiganiro karadiridimba turafise umutumire duhava twakira mukanya kugira atubwire nabone nk'ugwaruka aho ahagaze icyo ashobora gukora cyangwa icyo babona cokogwa kugira urwaruka ntirusubire kujyana nyabahururu maze rube ibikoresho by'abana bariya ahubwo nyabona rube ibikoresho by'amahoro mu gutsimbataza amahoro hano mu gihugu cyacu turaza guha akanya namwe barundi mudukurikirana kuri wese itatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage kugira namwe nk'ababyeyi mwebwe nk'abarundi muri mu makungu nk'abarundi muri mu mahanga murabye aho mwabaye canke aho muba ico mubona mufasha ugwaruka murabye uko ugwaruka rwigenza aho muherereye maze umuganda wanyu ufashe ugwaruka rutari ruke hano mu gihugu cacu François Akimana niweza kumfasha mu buhinga bw'ivyuma kino kiganiro kikaba kiremeshejwe nanje medal niyo nkuru reka nongere ndabaha ikaze nk'uko nari mpejeje kubibabwira rero hano muri studio ndi kumwe n'umwe mu rwaruka n'urwaruka kumbure nawe naraza kubyivugira ni oscar ndiho ku bwayo mbanza ndakuramutse ndaguha n'ikaze muri kino kiganiro karadiridimba yego ndakora mu kijemeda mhm. sangwa ikaze kwisanganira yego urakoze mhm. hama reka ubwa mbere numve aho wowe uherereye cyangwa imbere ku amahoro wumva ari iki aho hariho batumvamo amahoro rero mu ncamake amahoro ni mu mutima amahoro ni hagati y'abantu uko babyumva bivanye n'uko babaye babayeho mhm. muratubwiye amahoro nitekane nituze mu bantu amahoro n'iterambere mugabo ni bande boyaharanira eh, tuvuze amahoro nabo n'aboyaharanira eh, muri rusange n'abanyagihugu bose eh, bagejwe barabwa n'ayo mahoro mu gihe tuba tubuze amahoro uruhara rwabo goba ntangere eh, kuko iyo bishyitse amahoro akabura nikazoza kuko rwaruka nyine gahungabana tugasanga mbere benshi barabuze Eh, umwizero wo n'umwizero w'akazoza dufatiye aho nyine umuntu avuze amahoro mbega amahoro abura ryari ni ukuvuga atose karajyari eh, amahoro ah, kenshi na kenshi dufatiye ku byo tubamo eh, atose kara mu gihe cy'injyane mm-hmm. iyo tubuze injyane harashobora kubaho injyane hagati y'abavukana hagati y'abantu hagati y'ababana rero niyo abantu babuze ukuntu babaho birashika rero ugaca usanga rero bibaye mu bijya gutosekaza amahoro mhm. ama turacari ngaho osika urantungura urabona yuko ndiko ndakubaza cyane ngo turi ku mahoro n'ibyo mugo mwatubwiye ari ku muntu nijya ari umuntu wewe kubwiwe yo kuyumva yuko atamahoro afise eh umuntu yumva yuko amahoro yiwe ahungabanye eh mu gihe abona yuko eh afise amakenga afise Eh, bimubakiye bishobora kubangamira kubaho kwiwe eh, muri iki gihe muri mvuze uko mbashatse kuvuga kubangamira ubuzima bwiwe mhm. eh, cyane bikabangamira kazoza kiwe mhm. ikiganiro ndabibutse ko ari karadiridimba turi kumwe na Oscar ndiyo ku bwayo turi ko tuyaga amahoro turabe uruhara rw'abakiri bato mu gutsimbataza amahoro kuko ari bwo burundi bw'ejo yojana gute n'iterambere turetse yuko aba ku muntu mugabo akaba no ku bantu eh, amahoro kujyana n'iterambere eh, bifatira cyane cyane ku ntumbero umwe umwe wese aba yihaye y'ukuntu eh, yashobora wenyine ku ruhara rwiwe kubanza gutera imbere hanyuma no kugira uruhara mu mahoro yiwe n'amahoro y'ikibano burya rero amahoro utangwe kuyumvamo Eh, bisigura yuko n'abandi yabaha byoroshye eh, kuko eh, ntawe utanga icyo adafise hano amahoro rero ahanini afatanye n'iterambere kuko iyo bishyitse abantu ugasanga ntibafise ukuntu habaho nk'akarorero iyo abantu bari barara inzara naho yo atankoho zivuga cyangwa ibindi bintu bitera ubwoba birashika ukumva udatekaniwe ukumva ko wogira ikintu ikindi cyo kurondera inge nubaho ugasanga mu bikorwa bibi aricyo gituma rero tuvuga tuti eh, gutsimbataza amahoro birafatanye cyane no kurondera ukuntu umuntu yiteza imbere eh, aha iwacu turabona cyane ko eh, ugaruka rwinshi usanga ruri mu ibarabara yaba urwize n'urutize kubera ko ubuzi usanga atabwo cyangwa yagize icapfa n'umudamu tukumva ngo ngo abana barabaturiye barapfuye ugasanga rero ni ibibazo bifatiye ku kuntu abantu batamenye ingene bashobora gutatura matati kandi ugasanga ayo matati yari ibibazo bitonya rwose bitotuma bigera ku rugero rw'uko eh, bo kano ubuzima kwicana kandi ari nk'umuryango umwe kuko burasanga bibaye nk'umuryango bapfuye ibintu amatungo bapfuye ibibazo eh, by'inzara biri ngaho wonye urumva rero ibyo biri mu bintu tubona tuti mu gihe abantu bomenya ukuntu batatura amatati ari hagati yabo mm. hari ibibazo batosubira gupfa hamwe ikindi nacyo eh, ni kumenya ingene baganira mm-hmm. kumenya kuganira kuko ubundi bwobwo eh, nk'urwaruka ruri rurakura ubunye aho rubaye mu kumenya ukuntu ruganira n'abandi n'ukuntu rushika ku ngingo eh, idaciye mu ngimba dufatiye aho nyine mwatubwiye icugwaruka gukora na cyane cyane mu kwiteza imbere mugabo turi dufatiye kuri kazoza atari kure cyane mu bihe duhitiye dufate umwaka wa bibiri na cumi na gatanu bivuga yuko ugwaruka nibwo rwari ku isonga mu byari ko biraba mbi ku bwanyu ubona hari habutse iki eh, bo eee eh, Eh, ku bya politiki eh, eh, kuvuga ngo hari habuze iki hari habuze iki byava sinobivuga ko kinini ariko mu ncamake n'ibijyanye na rimwe nareko ndavuga hari naho usanga bavuga bati twebwe turafise ibyo duharanira rero kumenya ati tubihanira gute sino sinobigira icyo ndabivuze ko cyane ariko kimwe gusa twakubutsa yuko Eh, mu byo guhanira uburenganzira amateka two kwiyubara bigaca mu bijya bigaca mu mukuri twobwa muri no violence tubita gute mhm, mu kudahungabana eh. tuvuge mu mutekano gutahungabanya umutekano bigaca mu nzira nziza yego mugabo aho ucumenga umushaka kuvuga yuko ugaruka rutoja muri politique oya goje ko n'uburenganzira eh ariko rukiyubara cyane ku bikorwa rwokora n'ukuntu rwokwifata canke mu mashirahamwe ari mu mashirahamwe bati ni gute twebwe tworondera guhindura ibintu guhindura uko ibintu bipanze bikaba nabo ari ibintu bashoboye kwiyumvira ko nakazoza kabo mugo dufatiye aho wasanga ati bamwe eh, ugwaruka gwatawe mu mutego abandi tugwaruka ni intwari ugatusanga gwagwaruka runini mwavuze ibice birenga 60% mu bagize abanyagihugu mu Burundi bari babura aho bahagarara bari kubabura iyo bakurikira abenshi bagapfa abandi bakahunga igihugu ariko ari ubwo butunzi bwategerezwa gukora kubera ko gihugu gitera imbere aho mubivuze kwiga eh, mu gihe rero bimeze uko jewe hanini impagarara ku buryo ku buryo twakwita participation yo gwaruka ku buryo gwaruka eh, ruharanira ibyo ruba rushaka gushikako mu gihe goba gwabigiye kubiharanira nago ndabigiye guharana gute guharanira kugira icyo muharanira gute ndabigenjeje gute mu gihe uba wisunze amategeko nyanze mu gihe utaba hari ikintu wononye jewe ku bwanjye se mbona ko byo bari bibi gusa iyo bigiye ingorane bikajya inyuma y'amategeko niho munyuma usanga bitoroshe cyane kuko bishobora kugira ingaruka mbi ku bantu turi ko turavuga amahoro mwatubwiye amahoro n'iterambere amahoro ni byose hari amahoro byose birakunda nta kidashoboka ariko tugaruke kuri iyi migwi usanga yugwaruka rumwe rumwe ruva mu migambwe imwe imwe tutashimye kuvuga amazina mugabo ugasanga niko nk'uko twari impejeje kubabwira niko force niko nguvu zo kubaka kino gihugu ariko ugasanga ruri mu migwi banaka banaka banaka mugabo abo banaka canke iyo migwi sugwaruka rwarayigize mugabo ruri muri yo mugabo gasanga ruko rashamirana bwa butandukane buri ko batuma basubira inyuma ni giki none gukogwa mu mu mita muri ubwo butandukane bwabo kandi mu migwi itandukanye habi ya politike canke ibindi kugira bose babone yuko igihugu ari ciwawe igihugu ari bo bazokiramutswa ejo hazoza mhm. rero eh, nk'ugwaruka ngaho onye jewe ahanini no bifatira yuko ari ukutamenya kutamenya uruhara rwabo mu bya politike hanyuma n'abashaka bose kugira icyo babakoresheje kitari cyiza kiza gisuzumye mu buzima bwanyu no kwiyumvira ukuntu muzo kwiteza imbere baca baronka akaryo bwabo nk'ubu bavuga bati jewe eh, ndi mu n'umugambi nk'akarorero base utwara igihugu mm-hmm. eh, akavuga ati jewe naje muri ibi bya politike nifuza guterera mu iterambere ry'igihugu eh, bisigura yuko ujya wundi badahuje ibyiyumviro na cyane cyane ko tuvuga ngo na cyane cyane ko twemera ibyumviro bya demokarasi aha mu burundi abari nkumu abari nk'umukino muba murimo wa politike ariko bidasigura ko uhavohereza kugira n'abandi gusa jewe icyo mvuga mvuga nti eh, bo kwisunga amategeko bakisunga akarangamutima eh, keza k'umunyagihugu k'umwana w'igihugu ko ariko twari twiyumvire yuko ariko tukwiye gukora kugira ngo dushike eh, kugira twerekane ko tuko dukora neza umugambwe wacu mhm. ariko icyiza rero ni uko n'abarongoye imigambwe twibaza yuko twaba ibiganiro ngaha rimwe na rimwe turabona yuko eh, nabo bafise uruhara ruboneka kugira ngo hagire ikintu gihindutse mu bo barongoye aho nyene na kuri abo twakwita balideri bari hejuru haba imigambwe canke hamwe mugabo bari hejuru y'abandi bari hejuru y'ugwaruka ubwo gwaruka nibo gwisunga nigo rurabira ko akarero bo bo nigiki bokora apana nkuko tubwiye nigiki neza na neza bokora kubera ayo mahoro ntabayugwaruka amahoro ni ay'abantu bose amahoro ni ay'igihugu kandi nayo mahoro azotuma ubwo gwaruka ejo nahige ejo rugira kazoza keza ni iki bokora munsi dufate eh, icya mbere butanga intumbero butanga intumbero mu barongoye na cyane cyane bakagabisha eh, urwaruka rushobora nko kwiyadukiza rugakora ibyo batatanze hanyuma bikitirirwabo kuko oh, oh, iyo bishyitsi ibyo bikaba bigizwe na n’ugwaruka kumbure Eh, bamwe bamwe barashobora kubitahura kwibaza bati nkeka ari itegeko baronse naho byo atari byo rero bwo kwitandukanya n'abagira ibyo eh, cyane cyane mugabo bagatangura gutanga inyigisho indani mu migambo yabo bagatanga umurongo yuko atamuntu yonona ikibano eh, atamuntu azana umudugararo ah, hagati mu gihugu afise ikibanza hano muri icyo gihe bakabwira bati uzobirenga ko Eh, adashobora gufatwa n'amategeko nk'uko afatwa n'abandi zishyigikira ibyumviro bimwe bijyanye n'intwari ibereye eh, na demokarasi dance turimo aye nabyo shingiro ry'amahoro n'iterambere eh, mu gihugu ndabibutse yuko ikiganiro ari karadiridimba uno munsi turi turaba uruhara rw'ugwaruka mu gutsimbataza amahoro amahoro yo terambere amahoro yo kazozo twa turi kumwe na Oscar Dieu kubwayo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 ati ahamagara anavuga yuko gupfa ibintu bafise byo mu gihugu kugira ngo babikontorore duca hmm. mu nzira zumvikana hmm? eh, akazi kumenyera kuganira n'ibindi n'ibindi mhm. Mm-hmm. ati mm, aha rero yanashyize no kintu cyo gukurira mu muco ngewe mm-hmm. nibaza ko nohera kuri icyo ni ukuvuga abanyeshuri barigishwa e, icyo kiri mu byigwa bigishwa hanyuma mugabo bakigishwa bakurikije kahise kabo ingene botera imbere ingene bomenya gushyira ku butegetsi ingene umutegetsi kanaka yahageze ni nacyo gituma ibintu birimo skandale babivamo mhm. bakabireka Eh, kuko ibyo biha indero mbi urwaruka ruri inyuma kongo eh, kongo kinshasa ni kapitale eh, yo gufata abagore ku nguvu ku isi kubera iki kubera niyo ndero rero hari igihugu kiratuka ikintu kubera eh, abanyagihugu bacu bahawe iyo ndero uwo muco utari mwiza mhm. hano rero iki nacyo batozwa baravuga bati batoza bati ni ukumenya ingene mwiteza imbere nk'uko yabivuze ni rwagwaruka ni rwagwaruka kandi abakuze ari bo aribo babatuma aribo babiberetse aho buberetse akararo keza urumva rero burya nta rwaruka nta n'abakuze byose biva ku bakuze kuko abakuze nibo baganza urwo rwaruka rero urwo rwaruka rukorera eh, abo bakuze ngira ngo abantu mukurikirana by'akahise muribuka muri Côte d'Ivoire igihe cya Bagbo mhm. hariho uwitwa Bregude eh, hakaba n'uwitwa iyo misoro abo bantu ngira ngo baravuzwe cyane mu binyamakuru no mu maradiyo umwe yarwarukara rukuriye eh, abandi kugira ngo bagwanye urundi rwaruka wowe nawe akaba mu rundi rwaruka rumurwanya ni ukuvuga bari abantu bakuriye urwaruka umwe yari akuriye mbere urwaruka rwigiza abaroberi abo kwa giyo musoro ubundi nawe yari afite urwaruka rw'umugambi eh, uri ku butegetsi ya leta eh, urumva rero abo bantu barangiritse baca mu biyobyabwenge ugasanga mbere ntacyo bimariye no mu buzima ugasanga hagwiriye ababandi hagwiriye imburakimazi ibisuma none ubu bafashe imigambi urabona muri kode iwacu bafite imigambi yo kugorora ubwo rwaruka gusubira kubashyira mu mashyirahamwe yo kubagorora kuko babona ko yuko kazoza kabo katakaye mm. rero mu burundi wacu twogerageje kubona yuko ibyo bintu dushora mu rwaruka dutwara muri ubwo burundi bw'ejo ariko bw'uno munsi biriko bisa nk'uko ari uguta igihugu mu kaga ku nyungu cyangwa ku kubura imigambi turaho nyine igira kabiri ntacyo yavuze yuko iyo amazi akenshi abegwa imbiyi ni niko babivuga mu kirundi iyo rero hageze eh, aho igihugu kigira ubukene urumva urwo rwaruka ruba rwabaye venerable ni ukuvuga hari umusenyi hari muri dezeri ntacu uhakora ni ukuvuga iki hashatse kuvuga nti none igihugu kitagira ibyo bita infrastructure do base ibintu ibintu twavuga eh, ibikorwa remezo biha abantu kugira ngo bashike ku migambi yabo no kuvuga no gutanga nk'akarorero iyo hatariho umuyaga nk'uba ukwiye mhm. ntihabe amabarabara akwiye ntihabe ubu ibi bya taransiporo bakuru babo bategereza gushyiraho mu gihugu kugira ngo nabo baronke isemo baronke aho bahera kugira ngo biteze imbere rero ibyo bitariho atawumva ntizagushaho amahinguriro mm-hmm. amahinguriro akenera umuyaga akenera amabarabara akenera imigenderanire n'ibihugu kugira ngo ibyo bahingura baronke iyo babishora bakenera ibintu byinshi urumva ari rero eh, abakuru babo none abo baridere abo bafata ingingo abo bari hejuru y'ugwaruka nigiki mubona mwo babwira ni nigiki bokora kugira amahoro bayategurire bo kandi bayategurira n'abandi bazoza mu rundi runganwe rundi kugira agume ari centre yo kwiteza imbere urakoze eh, niba nibaza yuko icyo ni ikibazo cyumvikana nakubwiye yuko ibintu byose byo kubera ku mutwe kikaba nyabagendwa kikaba iratiro ry'amakungu rero ntibe iratiro ry'ubwicanyi n'ibindi hanyuma ikigira kabiri nacu nuko umuntu wese agiye ku butegetsi umuntu wese arondera kujya ku butegetsi arondera gutanga akararo keza kurwaruka ni ukuvuga iki ni ukurondera imigambi iteza imbere igihugu kuko nuko rwaruka n'abanyagihugu mu bandi umugabo rero nibo bafite ingufu nibo bose babyakira n'ingoga bakiteza imbere kuko rero bagifite ingufu hanyuma iyo migambi y'iterambere itabonetse buriya ubwo rwaruka uwo muntu aba ari kwarwakira rero twebwe ababyeyi abategetsi ni ukuri byogerageza bakarondera ibiteza imbere urwaruka umuntu akaraba eh, inyungu rusange y'igihugu ntaraba inyungu ka muntu cyangwa ka kagwi aba ari umuntu aje kuduteza imbere atari umuntu aje gukinga inyungu ziwe n'ukwiba igihugu cyangwa ibindi n'ibindi dukeneye yuko umuntu aje ku butegetsi amenya ati hariho isemo ntegerezwa gushikako kugira ngo urwo rwaruka ntirwangirike ubwo kwaruka nako kwiteza imbere hanyuma igihugu kibana gitera imbere nabo tubyaye nabo bisukuru bazoshikire mu gihugu kitari umusaka ari igihugu kikwije gifite iratiro gifite ibyo kiha n'ibyo giha abari hanze yacu urakoze cyane Canesius reka tugushimire kuri iyo ntererano mu mwanya ncampa ijambo umutumire kugira nawe ni agiriyo icashikiriza canke icakunganira uravye n'akabazo wamubajije wakoze ku ntererano yawe muri kino kiganiro cacu karadiridimba eh, amabarabara n'ibindi n'ibindi eh, rero tukiri ngaho ku by'ukuri ni inzitizi ni inzitizi iri ngaho onye ariko ku by'ukuri hariho imigambi itari mike ngaha iri kwirakora ibikorwa byo gushyigikira urwaruka kugira bashobore kwiteza imbere biciye mu mashyirahamwe Eh, asanzwe akoresha amafaranga ahawe kuko nk'iyo hari ikintu bakunda kuvuga iwacu bati e, indero ihera ku ziko ihera hasi hariho imico imwe imwe ukura ufise muri wowe nk'uko yabitubwiye yose hari yanye ibikorwa bitandukanye ibijyanye na serivisi muba biga ku ishuri n'ibindi mbere inyuma mu biruhuko bategekanya bati inye ntaho byiga tugomba turabe ingene tubigisha tubibigisha muga dufate nka tubi nk'aha ku mico yacu hari imico imwe myiza wasanga abana bakura muhira bigishwa n'ababyeyi rero muri kino gihe tugaca dusanga ibyo bintu ntibikibaho kuko eh, nk'akaruru nk'ubu dufate eh, dufatiye kuri kuri cy'umuco warasanga babyigisha biciye mu bitito bisa nk'uko bisa nk'ibidafite agaciro kanini ariko tubona yuko tubigarutse ko biri mu byo dufasha eh, gutsimbataza amahoro bikadufasha no gutsimbataza iterambere hagati y’ugwaruka kuko haya kutamenya n'ingorane nibyo biza ingorane tugasanga iterambere riragiye n'amahoro aragiye ni kwagwaruka ubu tutakibona nibwo rwaruka ruja mu bindi mutwe n'ibindi none ibyo byose ubiteranije ukaraba uruhara umwe wese haba mu nzego zitandukanye haba n'aba mubona badutelefona bari hanze y'igihugu leta ababyeyi n'abo bandi bose babona yuko bashobora gukorera ku iterambere ry'igihugu na mu gutsimbataza amahoro ni giki muri rusange bakora imbere y'uko twakira izindi telefoni eh, ku by'ukuri nk'uko yabishikirije eh, yabisiguye neza eh, ibyo biri mu bintu bijyashikirije bidufasha gutanga ubuzi nk'ubu habaye umuyaga nkuba umuyaga mu gihugu ukwiye abafise imigambi yo guteza imbere e, imigambi yo guhingura imigambi yo gutanga kazi biroroha cyane bisigura yuko hari abantu barimo barabara bishobora koroha ko bajya muri kampuni yo guhingura ibintu kubera umuriro uhari mm-hmm. eh, hama bagashobora no kugira ibintu ibyo bahinguye bakamenya ukuntu bashobora kubidandaza bakabishikana hirya no hino nk'ubu ho turi muri kominote East Africaine eh, tugashobora kuronka ukuntu natwe dushobora kuronka ibyo dutwara hanze kubera ko e, ari ibintu bikomeye cyane bishobora gutuma ubwo buzi buboneka e, n'ibindi bintu bishobora kubera inzitizi ugaruka bishobora kuva mu nzira ni ukuvuga rero nk'aha uruhara rwa mbere urushyira e, ku batwara bagashobora kuguma biyumvira cyane ibyo bintu by'iterambere bakiyumvira cyane kuri urwo rwaruka ruri mu ibarabara hanyuma uruhara rwa kabiri eh, nturushira kuri urwo rwaruka nyine kuko hariho ishaka ntabwo rutegereza kugira kugira ngo eh, ntirugume ruzirinze kuko hariho ibibazo abantu twibaza tuti mbega ko ubu unye iyo ntambwe tutarayishika ko eh, aho ibyo byose twifuza cyangwa tubona bitegekanijwe gukorwa ko bitarakunda none tuvuga ati tugirene twicare aho nyene bo baca bavuga nk'ugwaruka ko bakumiriwe aho ugwaruka twagiye tuyaga muri Londwi na mu kuyitegura cyangwa mu guhimbaza no umunsi uhariwe amahoro bavuga ko barakumiriwe eh gukumirwa eh ni kimwe ariko eh, eh, birashika sinzi neza ku gukumirwa kuntu bagusiguye baba bakumuye mu biki mu nzego ah mu nzego Eh, mu nzego rero eh, ikintu ntugira icyo ndakivuze ko ikumirwa ry'ugwaruka twarumvise ko mu minsi heze mu gihe hatanguye kuvugwa mu matora heze nk'akarorero oya hataye kuvugwa iby'amategeko urwaruka kenshi ruravuga ibibazo ruti mbega ni gute twebwe amategeko itegeko shingiro ryo duha ikibanza mu ntwaro cyangwa tukaronka ikibanza Eh, mu nama nshingamateka n'ahandi hantu hafatirwa ingingo eh, ziraba ibyo gwaruka muri rusange n'iterambere ririmo eh, icyo rero ni kimwe mu cyashyikirijwe mu byo gwaruka gwipfutse turabye amanama aba kuva basishatse kuvuga amatora y'ubu ni nko kuva mu matora yagiye arahera mbere n'ibi bitaraza mm. hariho ibikorwa bya pledoyer byakorwa rwaruka ruvuga ruti ni gute twose rukwirwa ntibisigura yuko atagwaruka ruri eh, mu nzego zifata ingingo nk'inama nshingamateka cyangwa izindi nzego gusa rwaruka ruvuga ruti abariyo bariyo n'urwaruka nibyo hari urwaruka ruriyo nibyo mbere rushobora kuba ruteye na kandi henshi hafatirwa ingingo atari urwaruka ruriyo n'urwaruka ruba rwarungitswe n'imigambwe yabo ntiruba gwarungitswe n'urwaruka nkabo mm. Eh, ni ukuvuga rero mu gihe bigenze uko ugaruka rero yumvira ruti ni gute none twebwe ibyiyumviro byacu byofatirwa ko byose rukafatirwa ingingo biracera mu buryo bwinshi burekuwe n'amategeko eh, nko ku nzego z'amakomine rurago ruriyumvira ruti mbega ko bimeze uku amategeko araduha uh, uverture araduha akantu twocamo kugira ngo natwe eh, ibyo twifuza ngo bifatirwe ko tubona byo duteze imbere bishobore gushikira abafata ingingo cyangwa abashinga amategeko rero kuraba rero amategeko akantu opportunity ikwe yo batanga rituma urwaruka rushobora kuba rwo kwinjira ibyo wifuza gushikiriza byoshikira iyo bija bakabukoresha nimba bavuga bati nk'akaro mu nama z'amakomine eh, amakonseye komino bakavuga bati muri izo nama irya tegeko riravuga riti twebwe two participate nk'abaservateri twojamwo nk'abantu kaburorerezi mm-hmm. ati cyangwa turashobora gufata eh, hmm. aho onye nabyo naho nyene aho bigarukira no gusubira tukaraba ukuntu gushobora kubishikiriza ku inzego nzego mu ncamake rero ni ruje rushikire abantu bose bari mu bijyanye n'iterambere bafise ikintu bakorera muri ibi bijyanye na peredoye nk'akarorero bafise ikintu boshikiriza nabo bagishikirize kuko njyewe kuvuga uko kubera ko nk'akaruru nko mu makomine menshi jenzi harimo ayo usanga amasantire pour jeune eh, yahindutse eh, amasengero sishatse kuvuga atabakora igikorwa ateza gukorera ugwaruka kuruhuza kuruhuza hano amabiblioteke cyangwa ugasanga hariho mu ncamake ibyo n'ibintu ihuriro ry'ugwaruka bibafasha kwiyumvira ni gute ahantu tuba muri komine twotera imbere cyangwa interano yacu yo biyahe kugira ngo natwe tushore kugira kazoza keza ibyo bigo rero bimaze kubura rwaruka rwateza kugira icyo rukoze nk'akarorero rukacikiriza ku babarongoye byase bakagenda no ku byo barekurirwa n'amategeko ku buryo eh, bavuga bati mugabo baronke naho berekana bati aha byagoranye hako nabo bavuga badafise rasource ico bo nk'inyishu nk'inyishu babona alternative kuri yo situation e, ico babona co gukogwa muri ivyo bihe bo bari barimo bariko barakorerako mhm.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 nzira arahuye n'intambamizi itari nke biramufasha rero kugira icyo kugira ngo ashikire kimwe yifuza hanyuma wiyumvira gutera imbere wiyumvira cyane kandi e, no gutsimbataza amahoro gutsimbataza amahoro naho uriyumvira ati Mega nk'urwaruka nkeneye iki kugira ngo nanjye shobore kugira uruhara rwegerana hamwe makerebe mbega twebwe twokora gute twotera imbere gute twotsimbataza gute amahoro n'ibindi n'ibindi n'ibindi ugasanga rero birashitse ko birashobotse ko ashobora kuba imboneza tumaze kurengana rero eh, kuri iyo ntambwe tukabona ko tumaze kugira eh, uruhara muri izo ntambwe zose ziriko ziragenda biraboneka rero yuko ahasigaye haba hasigaye uruhara rw'abandi boshigikirwa rwaruka abashyigikiye rero rwaruka eh, harimo ku by'ukuri ikibano imiryango n'abatware kuko hariho ahantu ushobora gusanga nk'umuntu w'umutware atabona neza ingene yofasha ugwaruka mu bijyanye no gutsimbataza amahoro akabona umengo si ikibazo ciwe mm-hmm. rero twahanura yuko nabo bubafasha bukwimbira kuntu botera urwo rwaruka rufise iryo shaka ryo kugira icyo rukoze mu kuborohereza mu kubaha Eh, ibintu byotuma bashobora guterera neza nk'ubu turashaka kuvuga nka bijya bigo by'ugwaruka bagashobora kubafasha kubitunganya neza bagashirayo ibyankenerwa bikeneye imipira bagashirayo ibishobora gufasha inyigisho ugwaruka amasede amamodule bagafasha ugwaruka mu nyigisho zitandukanye ibyo byose rero turashobora kuvuga tutu rero inyifato n'ibikorwa by'ugwaruka turabona ko bitanga kazoza bitanga umwizero ku iterambere ryabo no gutsibataza amahoro aho babaye nino ngaha rero duce turangiriza kino kiganiro cacu karadiridimba mwumvise ko n'umunsi twe ko turabira hamwe uruhara gugwaruka mu gutsimbataza amahoro umutumire yari Oscar ndiho kubgayo reka ndagukengurukire ku kigoro mwagiza mu kwitaba ubutumire bwacu no cyane muri kino kiganiro urakoze medali naje ndagukangurukiye